Վահանուշ Հովսեփյանի հաղորդումը հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը նվիրած հերոսների մասին է։ Միշտ ներկա Միշտ ներկա հաղորդաշարի այս թողարկմանը պատմելու ենք ավակ լեյտենանտ Արմեն Բորիկի Եսայանի մասին։ Արմեն Բորիկի Եսայանը ծնվել է 1977 թվականի հուլիսի 14-ին Ժդանովի շրջանի Թազակենտ գյուղում։ 1984-1994 թվականներին սովորել է Ստեփանակերտի համար 5 միջնակարգ դպրոցում։ 1994-1997 թվականներին ծառայել է պաշտպանության բանակի շարքերում, որպես ժամկետային զինծառայող։ 1998-2001 թվականներին աշխատել է Հրշեջ փրկարարական ծառայության համակարգում։ 2002 թվականից որպես պայմանագրային զինծառայող ծառայությանը անցել Պաշտպանության բանակում։ 2004 թվականից որպես դասակի հրամանատար ծառայել է Ստեփանակերտի Իվանյանի անվան ռազմական վարժարանում։ 2005 թվականին ավարտել է Արցախի պետական համալսարանի նախազորակոչային եւ ֆիզպատրաստության բաժինը։ «2009-2013 թվականներին աշխատել է Ստեփանակերտի համար 5 միջնակարգ դպրոցում որպես տնտեսական մասով փոխտնօրեն։ 2013-2015 թվականներին աշխատել է Սանդերկ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունում։ Իսկ 2017 թվականից Վերստին ծառայությանը անցել բանակում որպես ֆագոտ հակատանկային դասակի հրամանատար։ Ծառայության ընթացքում արժանացել է բազմաթիվ բարգևների եւ պատվոգրերի։ 2008 թվականին ապարգևատրվել է Ամբասիր ծառայության համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Զինվորականի կինը Գայանե Եսայանն այսօր 3 երեխաների հետ ապրում է Ստեփանակերտում։ Իր խոսքով ամուսնու հայրենանվեր գործը շարունակել է պետք, իսկ այն իրագործելու համար առաջին հերթին հենց Արցախում ապրելով ու արհրելով պիտի սկսել։ Արալեռը մեր ծառայում շաբաթ-կիրակի օրերին էլ տուն գալիս բայց կապը կար ամեն օր խոսում էր առանց իր աղջիկներին, առանց իր երեխեքին կյանք չուներ։ Թեկուզ մոր հետ, քրոջ հետ շատ էր կապված ինքը իր բարեկամների հետ։ Միշտ ուզում էր ընտանիքի մոտ մնալ, իր երեխաների մոտ մնալ։ Այդ ժամանակ փոքր դուստրը ծնվեց, ավելի դժվար էր իրար համար։ Միշտ ուզում էր երեխու հետ մնալ, խաղալ, թեկուզ փոքր էր, ինքը իրան գրկած էր քնում։ Ես իմ ասում եմ մեծերին էլ շատ սիրում, բայց սրա հետ ասում եմ մի ձև ուրիշ ձև եմ հասկանում, չգիտեմ, ինչ որ ավելի կապվածություն կա հետը։ Սեպտեմբերի 26-ին մենք դիհարսանիքի մասնակցեինք։ Առավոտը զանգեցին, որ պիտի գաս, անպայման պիտի գաս, զինվորները զանգեցին, իրանց աֆիցերներով զանգեցին, բան, ասեց ինչ որ միջոցառում կա մասնակցեմ նոր։ Զինվորները մեկ-մեկ զանգում էին, չէ, պարոն ավակ լեյտենանտ, առավոտ շուտ մենք որ պիտի գնանք այդ հարսանիքին, ինքը ասեց ոչինչ, իմ շորերը պատրաստի, ես կգամ, դու գնացեք, ես կգամ տենց առավոտ շուտ գնաց, ամեն անգամ գնալուց երեխեքին համբյուրում էր, թեկոս քնած էին իրիկունը լուսադեմին, 5-ին, 4-ից ինքը գնում էր, մեքենաներով գնում էին։ Չի համբյուրեց ոչ մեկին, չմտավ սենյակը երեխեքին, բան սենց ինձ էլ չմտիկացավ, նենց մի տխուր հայացքով, չգիտեմ, չեմ կարողանում մոռանամ այդ հայացքը, մի հատ տխուր հայացքով սենց շրջվեց, թե դե լավ, ես գնամ, բայց ինձ չսպասեք, էլի, ասма, դուք կգնաք հարսանիքի, ոչինչ, որ ես կարամ կգամ։ Տենց էլ ուրախ-ուրախ գնացինք մենք հարսանիքի, չիմանալով թե ինչ ասում ես։ Առավոտ շուտ որ սկսվեց այդ տրակացները, բան մենք մենակ էինք, միշտ կիսուրս գալիս էր մեր մոտ էր մնում, այդ օր չեկա։ Չգիտեի ինչ անեի, չէի հասկանում։ Ասենք ես էմի պատերազմի ժամանակ փոքր էի, չէի հասկանում։ Երեխեքին մի ձև հանեցի, սա մտանք նկուղ, ես մեկ են մեկ, հիմա չեմ կարողանում իր հետ կապվել։ Ինքն էլ զանգել էր իր հոպարի տղուն, ավելի ապահով նկուղում է։ Գնացինք իրանց նկուղ Տեղից էլ ոչ մի ձև չեն կարողանում կապվել։ Լուսինեն շատ վախկոտ էր, իսկ միջնակ աղջկաս հետ ինքը ամեն անգամ որպես տղա է դաստիարակել իրան։ Ամեն զենքի մասին տեղյակ էր, ամեն ձև կարում էր խոսել հետը։ Ասեց, որ տղա չունեմ, ես իրան որպես տղա էի դաստիարակում, տենց էր իր հետ խոսում։ Մեկ-մեկ անուշի հետ էր խոսում, նա իր Լուսինեի կողքին ոչ մի բան չխոսած, թեկուզ մամային ես գիտեմ ասմա, որ դու ամեն ձև հասկանում ես, ամեն ինչ գիտես, սա լավ է լինելու, իրանց հույս տուր, ոչ մի բան չի լինելու, այսա քանի օրից կավարտվի պատերազմը, բայց մի օր անց ամսի 28-ին Լուսինեն դեն շատ էր վախում, ասենց ստրեսի մեջ էր ընկել, չի ուտում, պահար կա, խոսում ենք հետը ինքը ծրված չի խոսում, դե փոքրը ոչ մի բան չի հասկանում, ասենք նկողում որ դուրս է գալիս, մեկ էլ է տրիվոգան, որ միացնում են, ինքը շան հետ սենզրուցելով ասում է, արի, արի, ռոկի, արի, գնում ենք նկող, ասում է, տրիվոգա են տալիս, բայց լուսնին չեն կարողանում ոչ մի ձև պահեինք, հայրս եկավ գյուղից, մեզ քրոջ ընտանիքի հետ տարեց գորիս տեղից գնացինք մենք Հետո պատերազմի ժամանակ որ զանգում էր, միշտ ասում էր ո՞նց եք, երեխեքո ո՞նց են, ասում եմ մենք լավ ենք, ասենք ապահով ենք, մենք տան մեջ ենք, դուք լավ մնացեք, դուք լավ եք։ Ոչ մի անգամ չի նեղվել, ոչ մի անգամ չի ասել, բա լավ չենք, բա վատա լինելու էս մեկեններ, միշտ էդ էլ հարցնում, ասում է հերոստացույցով ինչ էին ասում, հետո որ խոսում ենք, ասում ենք շաբաթվա օրն են հարցնում, սենց ասում ենք կամ 3 շաբթի է, կամ 4 շաբթի է, ինքնտեղ դե զինվորները թեկուզ Էդ էլ չգիտեին, այնքան էին լարված, մի անգամ զանգեց, ասենք որ այդ ընկերների հետ բան խոսում էինք, ասում են մեր ամուսինները որ զանգում են կամ եղբայրը զանգում է, ասենց ասում, ասում է, նայի հա, որ իմ, իմ հետ մի բան լինի, երեխեքից լավ կնայես, նայի հա, որ մի բան լինի, շատ չնեղվեք, էս մեկ են մեկ, որ իրան զանգում է, ես ձենը լսում էի, բարե, ոնց ես ձգտում էի, որ այդ զրույցները չլինեն իմ ու իրա հետ։ Մի օր զանգեց իրա հոպարի տղոն տանն էինք, առավոտ շուտ էր, հենց մտա կուխնյա, այդ հարսը ասում է, «Գան, ի՞նչ ա եղել, խի ես լացում», ասի, «Ալին, գիտես, այն բանից էի վախենում, որ Արմենը նոր ասեց։ Էդ էլ եղելա հոկտեմբերի 8-ն էր։ Ու լացում էի, ասեց՝ «Մի լացի դեր վատա ժամանակները»։ Հոկտեմբերի 9-ին Իրիկունը զանգեց Ամեն անգամ զանգում է Լենայի հետ ա խոսում փոքր աղջկա։ Զանգեց Իրիկունը, ասեց հաց են ուտում։ Ասի դե լավ, որ լավ է քզկում, հանգստացեք, հաց կերեք, էլի կզանգես էլի։ Ասեց բա Լենկայի հետ եմ ուզում խոսամ, ասի Լենկան խաղում է, ոչինչ, նորմալ հաց կեր, քանի հանգիստ եք։ Կզանգես ու Լենկան եկավ հերախոսը վերցրեց, հենց ասեց. «Պապ, գիտես ինչ չես խանգարել իմ խաղին։ Ես եկել եմ քո հետ խոսամ»։ Երեխո հետ խոսած, մեկը զանգեց, ասեց. «Բայց չէ, ել եմ ուզում խոսամ ձեր հետ»։ Ասի Արմեն, «Ահա, բան չունեմ ասելու, բայց ինչքան հանգիստ եք, քնեք, հանգստացեք, էլի, էլի կխոսանք, վաղը կխոսանք»։ Մի քիչ տենց խոսացինք, բան անջատեցինք, առավոտ 7-ից կեսեր զանգում էի, չէր պատասխանում հոկտեմբերի 10-ին։ Նորից եմ զանգում, ահագին վաղ մի ժամ, մինչև ժամը 9-ը, այդպես անհասանելի էր ու մեկ էլ 10-23 զանգեցի Արմենին, 3 զանգից հետո մի հատ ինչ որ անծանոթ ձեն լսեցի, կիսա հայերեն, ռուսերեն, տենց ալո ասում եմ Արմեն, ասեց Արմենը չի, ասում եմ բա ովա, սենց ասեց ատիկտո ու ես ասում եմ Արմենի կիննա, ասեց, ասեց բա դու ով ես, իլե մեկ էլ ասում եմ, ասում եմ Արմենի կիննա, բա որը Արմենը, ասեց on umer որ տենց ասեց ու հերախոսս շպրտեցի, քրոջս ասեցի ու լացելով դուրս եկա դուրսը, տենց էլ չզանգեց, ասենք, մինչև դեկտեմբերի 28-ը իրան սպասեցինք, տենց էլ չզանգեր, չեկավ, Կարմիր խաչ էին գնում դեղ դիմումներ, նկարներ, S1, N1 մեկ-մեկ որ ասում էին գերի են ընկել, տենց էին առաջ ասում, այս ծնողներ ասма չէ, մենք չենք հավատում, ասենք Եսայանը տենց սպա չէր, ինքը ուրիշ ձև էր դաստիարակում իր զինվորներին, ասել էր մամ, գիտես, Եսայանը մեզ ամենքից մի հատ գրանատա տվել, ասել է նայեք հա, եթե հանկարծ, հանկարծ Աստված չանի, գերի ընկնեք, պահը չլինի, որ չկարանաք փախեք, հանկարծ չընկնեք, հանկարծ թույլ չտաք, այդ նռնակները տրակացնում եք ձեզ։ Ինչպես Արմեննա ցանկացել իր երեխեքին երազանքները կատարել, իր երեխեքի ինչ մտածելա, որ պիտի անի իրանց համար, պիտի ես անեմ, բայց մեկը չեմ կարող հոր դեռ այդ ծանրությունը ես անեմ։ 2020 թվականի պատերազմի առաջին իսկ օրվանից ավակ լեյտենանտ Արմեն Եսայանը արիաբար կռվել է թեժ գետերում։ Հայրենիքի նվիրյալ զավակը ամեն վարքյան իր զինվորների կողքին էր։ Թե ծառայության ընթացքում, թե պատերազմի դաշտում նա զինվորների հայրն էր եւ պաշտպանը։ Անկան վիրավորում ստանալուց հետո հրաժարվել էր լքել զինվորներին։ Երբ պատերազմի թեժ օրերին զանգահարում էր տուն, կինն ու երեխաները հորդորում էին գոնը մի քանի օրով հոսպիտալ պարկել, կազդուրվել ու վերադառնալ զինվորների մոտ սակայն Արմենը կտրականապես մերժում էր։ Արմենի մտերիմ ընկերը Աշոտ Փաթյանը մեծ ցավով ու ափսոսանքով է խոսում ընկերոջ մասին։ Արմենը որպես ընկեր վստահելի ազնվորություն էր։ Նա գնահատում էր ընկերությունը, կոլեկտիվում միշտ աչքի ընկել իր ընկերաշրջությամբ ներեւածությամբ։ Ընկերական շրջապատում ստեղծում էր բարձր տրամադրություն։ Շփող էր կենսուրախ։ Ամեն ինչից դատ սիրում էր հայրենիքը։ Ամենի հետ ծանոթությունը ստեղծել է համատեղ ծառայության ընթացքում։ Նա որպես բան նշանակվել էր մեր զորամասում ծառայության։ Ծառայության առաջին իսպահից աչքի ընկավ իր գոգիկությամբ եւ ամեստությամբ։ Հետագա շփումների ընթացքում նկատվեց նրա ճանաչությունը եւ բարձր պատասխանատվությունը։ Նա օժտված է մարդկային բարձր առաքինություններով ազնվության բարությամբ։ Նրա ենթականների հանդեպ շտապահանջեր որպես հրամանատար, բայց միևնույն ժամանակ օգտակար է որպես ավագ ընկեր։ Նաև բավարարքով մարդկային որակներով կարողանում էր շուրջը համախմբել իր ենթակա ստորաբաժանումը։ Ազնակազմին վերաբերում էր որպես ընտանիքի անդամների։ Եվ այս հատկանիշների շնորհիվ նաև ազնակազմի հետ մարտնչեց միջև վեր։ Եվ կյանքը զոհաբերեց հանուն հայրենիքի։ Հոկտեմբերի 10-ին Ղարախամբելիում Արմեն Եսայանը դասակի հետ հայտնվել է շրջափակման մեջ թշնամու դիվերսիոն հետախուզական խմբի կողմից։ Առանց վարանելու մտել է մարտի մեջ եւ սեփական կյանքի գնով պաշտպանել իր զինվորներին։ Ցավոք, նրա մարմինը հայտնաբերվել է զոհվելուց 80 օր անց DNT դե փորձակնության արդյունքում։ Ընտանիքի, ընկերների եւ իրեն ճանաչողների հուշերում Արմեն Եսայանը հավերժ կմնա որպես լավ մարդ, օրինակելի հայր, արժանի զավակ նվիրված ընկեր, որպես ազնիվ, շիտակ, առաքինի, հայրենի հողին անտեսանելի եւ ամուր թելով կապված ու հայրենիքն ամեն ինչից վերդասող քաջ մարտիկ։ Դուստրը Լուսինե Եսայանը հպարտությամբ, բայց եւ հոգու կսկիծով է խոսում իր շատ սիրելի հայրիկի մասին, ում հանդեպ կյանքն անարդար գտնվեց եւ չթողեց, որ երեք դուստրերը երկար վայելեն հոր ջերմությունն ու սերը։ Դեռ փոքր ժամանակվանից ես շատ էի կապված նրա հետ։ Հիշում եմ, երբ փոքր ժամանակ նա գնում էր աշխատանքի, մի հատ ինքը շոր ուներ, ես իր այդ շորը գրկած էի քնում, որ իր հոտը շորի վրա կար, շատ էի կարոտում իրեն։ Ու մինչև հիմա էլ, մինչև պատերազմի այդ սկիզբն էլ, ես շատ-շատ էի կապված նրա հետ։ Իմ ցանկացած քայլը, ցանկացած մի որոշում ես անպայման նրա հետ էի քննարկում, անգամ իմ շորի ընտրությունները, իմ մասնագիտության ընտրությունը։ Նա միակ մարդն էր, որ լիարժեք ինձ հասկանում էր ու ես հաստատ գիտեի, որ ցանկացած հարցում նայեմ կողքին էր ու ես ինձ միշտ ապահով էի զգում նրա կողքին, որ ինչքան էլ սխալ լինեի կամ ինչ էր անեի, մեկը գիտեի, որ հետս էր ու ես միշտ ինձ շատ ապահով էի զգում։ Պատերազմից մի շաբաթ առաջ ես 19 տարեկան էի։ Նոր տեսահոլովակեր դուրս եկել հորո աղջկա մասին, թե փոքր ժամանակվանից ոնց է աղջիկը մեծանում, հետո այդ ամուսնության շրջանը, բայց հայրիկը միշտ ասում էր, որ չպետք է շտապել այդ հարցերում։ Սպասելի այդ տեսահոլովակը ուղարկեց, նայեցի ու սկսեցի լացել։ Ինքը ծառայության մեջ էր, որ ուղարկեց, ասեցի, «Ո՞, պապ, ես ինչ ես ուղարկել, ես դեռ չեմ ուզում ամուսնանալ, ես ինչ ասենց, ասես չէ, ուղղակի երկի համար եմ ուղարկել։ Միշտ այդ երազանքի մեջ եմ պահա, որ հարսանիքի ժամանակ հայրը աղջկա հետ պարում է, այդ դեր երազանքս դե տենց էր մնաց դեռ։ Ոչ մի ժամանակ չի ասել, էլի վատա, չենք կարողանում, էլ չեմ չեմ կարողանում անեմ։ Տենց բաներ երբեք չեմ լսել, կամ ասեն շատ են, էլ ուշ չունենք, միշտ ասել է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ուղղակի մենք պիտի այստեղ լավ լինենք, մեզ էր ասում այդտեղ լավ մնացեք, մի այսին մնացեք, ու ցաղ լավ է լինելու։ Հիմա սովորում եմ Արցախի պետական համալսարանում ես կփորձեմ արժանի մասնակետ դառնալ, որպեսզի ինչ որ մի բանով կարողանամ օգտակար լինեմ իմ հայրենիքին, ես այդպես կարող եմ ինձ վրեժողել ճշնամուտ կամ այնպիսի մի գործով զբաղվել, որ կարողանամ գոնե ինչ որ մի ձև վնաս հասցնել իրենց։ Ճիշտն ասած, մենք դեռ ենթագիտակ գիտակցորեն դեռ չենք հավատում, որ ինքը չի գալու, քանի որ բաբան գնում էր շաբաթ կիրակի օրերն էր մենակ գալիս, ու այն էլ նենց գալիս էր գնում էր, չենք հասկանում երբ եկավ, երբ գնաց բան։ Մենք դեռ հավատում ենք, որ ինքը հեսա կգա, ու ու տենց ենք ապրում, որովհետև եթե իրականում ես հիմա մտածեմ, որ վերջին բաբան չկա, ես չգիտեմ իմ հետ ինչ կարա լինի։ Արմենը եւս միացավ անմահների գնդին։ Նա թողեց հայրենասերի անունն ու պատիվը, Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից Արմեն Բորիգի Եսայանը հետմահու ապարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր ներկայացրել ենք ավակ լեյտենանտ Արմեն Եսայանի մարտական ուղին։ Փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր անմահացել են հայրենիքի համար մղվող մարտերում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան